Beza, gira gaur, eh, hasteko, behintzat. Lasai ondotik, eh, irrigiago ginen dugu markorekin adibidez. Kasetariek informazio faltsua edatzen dute, ez da konfiantxarik egiten alprentxan, eta bar, eta bar, diskurtsoa ogeroztageiago entzuten da. Politikariek ere hainitz erabiltzen dute, eh, eta alderdi bat gaizkidelarik, be, usu prentxaren falta izaiten da, normal. Bon, denetarek bada, eta kasetaretza, bon, beti bideratua da objektibotasuna atxikitzen da, baina bakotsak bere ikuspundua du, eh, gauzetaz. Bada bi bideo bat hor, xarean edatu dutena, bo ez dut pasatuko, eh, Leforban taldearen kontzertu batean. Kantariak egiten duen diskurtsoa, Leforban, zite horret Leforban? bai, suet egia da. Frente Nazionalaren musika taldea da orain, eh? leforban mitingetan usua gertzen dira, edo hemen xerriaren festan, ere entzuten altzen, xerriaren festa ez da edo nola utatua izan, ez da kintuako arrazaren aldeko festa bat, eh? xerriaren simbolika, franze edo zuz delakoen arteko festa bat, bertu zi. Bon, bide hortan, kasetarien kontra, prentsaren kontra ari dira. Ezat ez du zentzurik gula aritziak, sustut bere hitzak uh, eh, jakinez nondik heldu diren. Bakotxari da ere, entzute ikustea zer pasatzen den, eta ez, irenstea erraiten zaukun guzia. Zentzu kritikoa ez galdu entzuleak, pentsaketak egin. Beste bideo bati lotuko nuke hau ez da baina zati hau ere gaur ikusi dut xarean pasatzen. Lenuvo Siendegard dokumentalaren zati bat. Prentxari buruzko dokumental biziki interesgarria ikusteko Entzuleak. Eta zati untan prentsaren errola agertzen da. Iritziak agertzen dira galderak egiteko maneran, gaia tratatzeko maneran, edo gomitat tratatzeko maneran, justuki. Mainstream edabideen edo edabideetan errealitate bakar bat existitzen da. Eta hor edabide horien errola ez da informatzea, populua ezitzea da. Ni bezala, eh? nik ere ez den zaituztet entzuleak, eh? konturatu, baina propaganda egiten dut egunero. Bon, salbu ez dutala David Pujadas bezala autoritateari buruzko eziketa bat butzatzen. Ez dut uste behintzat. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui euh, euh, sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale, euh, c'est l'éducation au statu quo, c'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte, qu'il se traduise ou non par un bris de vitrine. Hau da, beraz, lenubo Chien de Garde dokumentalean entzuten alden zatino bat, eta hortan gelituko gira, ikuspunduak dira, batzuek bideona hartzen dute, bestek txarra, hortan gira, podereak erabakitzen duena. Il, a, il est, une violence symbolique légitime pour M. Pujadas, il est une violence physique collective illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe. zein da bortizkeria zilegidena, zein ez bortizkeria instituzionala anzten da olakotan usu. Adibide bat, pujadazekin, greba garaiak, eh, izan dira luzeak, eh, krisi eh, momentu azkarrenetan, enpresek kanporatzen dutelarik, langileak greban txartzen dira, neork ezen zuten eta beste borrokatzeko manera bat txartzen da. Asegur da, eh, bake soziala hausten dute, alere, baina noren bake soziala. ez eh? urperatu baino, eh, erabakitzen dute. Are, adibide hemen, Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin Est-ce que vous regrettez ces violences Vous plaisantez, j'espère. Pour vous, la fin justifie les moyens. Attendez, mais la fin, on est, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère et la colère, faut qu'elle s'exprime. Qui sème euh, la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Eta bere iritzia emaiten du. Dokumental honetan, lehenuvo Chien de Garde duen bezala, edo raiten eh, duten bezala analista batek, eh, kastari horiek, elite baten parte dira. Ez dituzte ezagutzen kodeak, ez dakite langile batek, egunerokoan bizi duena zer den. Hierarkia sozial-ekonomiko hortan, azpian izaitea zer den. Horiek gainean dira, horiek jakintsuak dira. Konparaketa... Ah, dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneaux de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Quelle que soit la douleur ouvrière, quelle que soit la misère sociale, quelle que soit l'horreur du chômage, il y a tellement de moyens de se faire entendre. Il y a tellement de moyens de se battre et de protester sans aller jusqu'au lynchage et sans aller jusqu'à l'attaque aux personnes. Bernard-Henri Lévy, merci, bonne journée. Eh, eta bai, mil esker BHL, biztana, depeintzen duen orden, eh? mintzatzeko gai eta lekua nori usten zaion, eh? ere. Boara, ene txapa atxalduntakoa botaia dut, uh, eh, diakin dokumental hori, osokiala ere ikusteko, uh, Lenovo, Siendegard, deitzen dela. Eta putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, Laster gurekin Marko hor izango da, menditik jautsi da, e, udan angaindi bili baita aski eta be, usaiako giroan gelituko gira, eberekilan eh, arte mundua zariko gira, e, bof, badira zentzu guzitara joiten alda. Horten egun gehiago, be, zer, urteuntan zer, zer eginen dugu, laster xeetasunak. Baina lehenik, hastezken eta usteguneko itzordua ere atxikitzen dugu itzetaputzen, goiz berrin eh, den itzordu bat berriz hartuz, entzulearen iritzia eta gaur itxaro borda entzuten dugu. Egunon, azken egun hauetan denetan aipatzen da sartzea, momentu beroa da, askorentzat bakantzetara joan ala ez joan. Bakantzak orain ez baitira sistematikoak, udaran prezioak goratzen dira, eta ez da aski susik eh, dagoeneko nahikunde eta desir guztietara zeltzeko. Baina txartzea, beti txartzea dela ezinuka. Eneko oian eta naia txikiak nunuaren edo zaindariaren etxera joan diratzo, eta amak ustean egia egan, Malko isuri bat nabaritu zaie begizkinetan. Gurasoek orduan ez ikusiarena egiten dute bereizketaren uneak ez dezan sobera iraun. Berak ere lanean igurikatuak dira, nagusiaren lagderiapean ez dutelako minutarik altzeko. Se askako ikaslezon bait gainera, etxepare lizeoaren eraikin begian txartu dira. Zorionak mosen behnat. Lanai patzen dugularik, Erran dezadala, Macron lendakariak eta bere fidelez osatu gobernuak ez duela bihotz minik aurtengo iraila hastapen untan. Privilegio gisa fetisizatu langile eskubiden kodea zitzikatzen du, eta iduriz ez du datorren uburu hilaren amabian CGT eta zutzindikatuek antolatuko dute manifestaldearen beldurik. Men paper dute errepikatzen, ahoak emana alak. Uztaila gorriletan eguzkiaren azpian beltzatzen eta kuskandela mugu ziloetan bezala nakitzen egonik sartzeko tenore latzortan gutariko frankok depresio bulta bat lasaiten omen du. Errezeta bat, lasaitzeko. Hatsa hartzea aski sakonki. Betazalak apaltzea, Eta Santa Graziko erizaren pareko ostatuan gozatzen zaudela itxuratzea. Leku edera gorik badea, edo Barcelonan gaude. Abustuaren hamazaz piko hartan kolpatu hanblasetan. Katalanek urriaren lehenean finkatoa duten independentzia referrandu mazza Lotxari gabe, urratxean aintzina, itxaso zabalera ino. Ez da gaizki ere. Eta zuk entzule, nola pasatutu zu sartze hau? Hara hementxe, itxarro deialdia, berak, eh, beran, berak nola bizitzen duen sartze hau. Entzulearen iritzian, eh, bezuek ere, entzule nahi baduzue parte hartu, antena idekia da, eta be aste arte doa, ba aste arte. Aste azken edo ostegunetan eh, zuen iritzia emaiteko parada, minuta bat, bi minutu, ziek ikus, zuek be, atera nahi duzuena, antenan ateratzen ahal duzue, ez duda beraz gure irratirat deitzea adibidez, hemen baikira eh, goiz berri eta itzetaputz eman gizenuleko eramaileak eh, eta berdin zuen lekia ukanen duzue, hemen bihar uh, beste bat berdin. Bon. Segitzen dugu, itzetaputz eman gure kronik alariarekin itzuli baita. Eta gurekin dugu berriz aurten ere, Marko. Ah, ratxan leon. Ratxan leon dener. Ratxan leon, ontsa antxa? Meza egiteko prezintzen, kasik. Bai, bai, bai. Ea aurten, eh, ez dugu uh, eh, ipatuko. Eh? Ez? Ez, ez, ez, ez. Beharba, beren dako berri izenean uh, eh, egina izan zen artea edo beharba, mena ah, bon, bai. bedefaz. Bada zer egan ala ere. Uh... Bai uh, eh, jeinkoaren representazioa uh, eh, bada jesusena eta beste eh, elizetan diren obra guzi horiek eta apreziatzen bai. duzu zuka Ni askotan uh, komikia zoketan joaten naiz, naiz zerdiko edo zoin errietan uh, frantzian edo Askotan lehen bisita da Elizan. Abai? Ah, Hala, askotan duzu be denbora libre duzuarik, eten eh, duzu uh, eh, errealen zuzuria eta askotan eten zira, eh, kalde draletan. Mm. Eta ni, uh, gutxetzen zaidana da, uh, ze indaga eta ze, ze egiten alden norbaten zenean. Mm. Hala, mm. e, ze, eh, ze eh, bultzatzen al, Hori emango dugu za, zer, zerrendan, eh? zenta nik proxen ditut, ja, gaur e, bat egitea pixkat, aurten ze, ze dugun. Ados, nahi duzu, beraz, e, duzu ideia bat? E, batzuk, e, sekituko dugu gure betiko e, artistak, hori, Poincheval. Poincheval adibidez, poincheval. Baita ere, hor gehiago uh, eskolerian zepasten den ere, eh, zenta mhm. askotan joaten gira munduan zehar eta anzten dugu uh, eskolerian zepasten den. Adibidez, euh, goizuntan, uh, hori euh, kolloa mestoiek, egiten zu zuen euh, azken performantzia edo, hori uh, ditzen den. ah, bai? bai, omen lurrean marazten du bat, eta proposatzen dio publikoari labirentu untan sartzea musikaren, uh, musikarekin eta izan zira ikusi duzu? ez, ez, ez, eh, Facebooken ikusi dut uh, berri batzuk ah, ba, eskoldo amestoiek uh, kondalari gisak gehiago ezagutzen dala ere ez? bai, me kont, kontu edo uh, historio, ipuinen inguruan da, me performantzia bat da eta, hau da, ikusteko, Romero arue ere bai, omen. Hora, ez Romeo, eh? <laughs> Ramiro. Ramiro. <laughs> Ramiro. Ramiro Zautzen duzu bera? Eh, bai, nork ez du ezagutzen. Bai, geran ah. izena, bai, eta gero ikusten uzularik nor den edo zert indatzen zuen, bai, ah, bai, mm, bai, bai, denetan ikusten dira hemen irudioriak bai. ez azkenean. Eh, jendek barba ez dakite zonbatetan txaltzen diren bere obrak. Mm. Eh, azken, margo bat txaldu da, berriun mila eurotan? Hori da, eh? zara izki, mm. berriun mila euro. Doni baren loitzuneko artista batzen zen, uh, eta bada hor uh, erakusketa bat uh, eh, udaguzian uh, iduriz kriston uh, okan duela, bon, bai. pentsatzun turistek ilan, eh, biztan bai, bai, bai, eta irailaren amazazpia arte bada joiteko arat, izan zira baita ere eh, komikiaren eh, munduan ere holako gauzak gertzen dira, zonbatetan txaltzen diren original batzuk. Orrialde bat, bakarik. Orrialde bat, dibidez hor um, eh, berpresioan Rosinski, Torgalen aitak. Edo, ah, bai, Torga. Torgal, bai. Horrialde bat, xalduda, uh, Christi... Uh, Enxerretan edo, hori, bai? Ah, Christiz, euh, bai? Ah, Christiz. Euh, olako preso batean. Hmm? Berreun mila... eurotan. bai, bai. orialde bat. bat. Nork erosten hori? abestizor edo zekit hori uh, eh, euskaraz den eh, da plazemante bat edo abai, ah, eh? bai, bai, bai, bai. bai. argi da abai, ah, diru bai, bai. hor sartzen duzu eta gero berba hartuko du eta gero berriz saltzen duzu eh, bai, bada ere uh, gure bilakatzen da, merkatu bai, bai, eta bada gure uh, gure ofizioan posibitate bat ere egin dituzun originerak saltzen badira deitzen den le droit de suite Ah, segida? Uh, segida bat, adibidez, saltzen duzu erik, gero bauzu putantai bat, uh, Zer baduzu? duzu? Pozantai bat, ah, eh, bai. bat. Hori, uh hau da, ba, hau merkatua, Mer merkatua ere aipatuko dure eh, berba aurten, komiki munduan ere... Xoxa. Xoxa, edo merkatua. Uh -huh. Gero berba street art berriz, bai street art, aurten joan niz uh, ikusterat... edo beste leku guztietan izan zen uh, street art adiburuz uh, batzuk, edo performantziak, urdina zuen izena. Ah, bai, bai. Bai. ni ibili naiz uh, Europako hiri handi batean, eta uh, ba, Atena zen, uh, nebiziak ah, dut. Baina, euh, han murroak, e, ebe artisten eskutan dira osoki. Bai. da, ez da murru zati bat, ba, oso batzuetan, eh? ez da murru zati bat, e, ebe margotua ez dena, ordena ba, oso simpleki, bai, bai. izen pedurak, mesuak, eh, politizatuak, irudiak, era, ni maleko gauzak, bai. argi da. Interesgari izan gure jakitea, ea, egoaren arabera, hau sortu den, adibidez... Uh, Egoa, ego. Ez, ez, ez, ah, egoera politika eta ekonomikoa, ea artea momentu batuetan, ze momentutan eh, artea berriz kalek, uh, eh, karikarat joaten da. Hori da, karikaren uh, azkenean badu alde hori uh, nola be presentzia erakustea karikan be erakusten du hor badela norbait eta bai? mugoak garbi-garbia direlarik, uh, bon. Bai, eta hau da, da eta hau da uh, uh, errexena, bai. konexion labur, zuzenena ba, bai, nio naiz eraliko te, tezalonik eratorri ah, bai. hor ere, kampuan, kampoa edo karika okupatua zen jendez, baita ere, muroak ere, ba, hor gehiago ziren eh, eh, zera politikari buruzko uh, uh, idazketak edo graf, ba, zu, ezen artistak, Biak badira dira, azkenean. Atena ere biak bat dira. Eh, baduzu uh, eh, mesu politikoak, aldarrik bai. eta obren bidez ere horiek bai. pasatzen direnak eh, street art ere... Uh, Gero usu hori da. Zena Usu hori dela, ere bai. marrazki bat, uh, karrikan egiten harik ere, bada mesu bat, usu ala ere gibelean, Bye. ez da bakarrik polit egiteko. Ez, ez, ez. Baina batzutan marrazki horiek galdu den leku bat berri zartzen dute, erren edut, mm. eh, edo uh, baten, batean denan bez, eh, lantegi zaharretan, mm. lantegi mm. zaharetan, okupatua da, ez gehiago jendez, baina baizik eta marazkiz. Voilà. Bon, me hori haipatzko dugu bera ba, sorte bai. honetan, ere, bai, eh, bai. hitz uh, putzen kroniketan, besterik? Jokond, beriz. Bai, besterik, amere gaizua. Bai, bai, eta uh, et, asteak duen beri, berri batzuk. Eh? Bai, artean, arte munduan bada beti aktualitatea, meztugu berri nxoberak asuiten, ez dute horiek aktualitatea iten, kirolak du ki aktualitatea iten. Eh? <laughs> bai, bai, eta politikak gehiago, gehi eta, bon, uh, artea ez da Ni izan naiz uh, egia, egia. Ah, eta noizten gauza onergarria uh, bai. Eh, duela ezeket milioen urte egina izan zen mar, uh, bat, onartua da, eta... Uh, bai, bai, bai, kritikatoa zen, zen eta bai. natura, arbolak... bai. be, min egiten zuen arbolei alu hori alu horiek bai. <laughs> bai. Edo problema zen alua. Bai, ere, <laughs> egia bai, izan da. <laughs> Bo, bad, baditugu gaiak. Bazen, xori eh, ah, bat balit, eh, bai, bai. <laughs> Bai. Bo, ba, ere eginen dizkiguzu marazkiak zoke? Ah, bai, segituko dut, bai. Bikain. Ah, ah, bai. Eta berba, eta dei bat degiten aldugu, aurten uh, eh, entzune gehiagoekin. Oiek ah. edo? Ez, ez, ez, ez, <laughs> Bai, zergatik ez. Ah, oiek maraztea? Bai. Ah, oiek maraztea, oh, ba, bai, bai, bai. Ahreman gehiago. Ah. Ahreman gehiago. Twitteren bidez, edo Facebooken bidez. Edo telefonoz, edo... telefonoz... Edo ustaritzera uh, eh, etorriz, edo nahi bai, duzen bai, bezala. Bai, bai, bai, artea aipatzea ongi da, bi abotxekin, bo, mm. eta interesgarriagoa da, bai. da abotx gehiagokin. Eh? Horren dialdia luzatua, eh, bai. Facebooken, Twitteren, eh, Marko biziki aktiboa da, bai. itzeta putzere hor da, baina ez da biziki <laughs> aktiboa, baina hor da, arduan nahi bauzi erabili hor, baliatzen aldira, eta beti hemen. Bai, eta nik luzatzen dute, dut, dut ere egun, batez hor, main guru bat egitea, ha? haipetu genuen amaraldiz, baina ea egiten aldugu. Horten inen dugu. Bai. Abas? Bai, ongi. Untxa, ale, urte ongi abiatzen dugu. Marko Milesker eta nuko aldi Bai, zonputz. eta ordu zuhe jada markoren marrazki asarean putz, fan eskola ikusten da gainean idatzia No, ditzen zen aurkezle hori, frantzes telebistakoa. Marko eta arantxari galdera egiten, zerta zariko zistea ormaiteak. Arteaz eta putzetaz. Hala, xarean atxamaitan duzien marazkia, Twitteren nahi baduzue, edo bihar ere euskalirratiak puntu eus webgunean. Laster aldiz gure imankizunean eh, gomita amaia fontan izango da, seiak laurden eh, gutitan, etorkinekin elkartasuna, kolektiboko kidea da eta be, aktualitatean hainbat uh, eh, itzordu direlarik, uh, berrietan aipatzen ginen bezala, amikuseko kolektiboa arena, edota baionako zentroa agera zentro bat idekiko baitute irelaren ama bostean baigo egin zen bezala, iru hilabetekoa eh, aipatuko dugu, beraz gure gomitarekin, bostak eterdi mementuz, euskal irratietan berriak zurekin Bernadetar gaina. Hogoita sei eh, urteko motodun gazte bat eh, zendu dagoizean bideko istripu batean akamajean, bere motoaren kontrola galdu eta bidearen bazterreko seguritate esiaren kontra joan da eta lekuan bedian bizia galdu du. Hogoita bost gizon etorkin, beraz eh, baionan igurikatua, kafpa helduen formakuntza zentroan egonen dira, buru ilerditaik goiti, hiru hilabetez, egon hori aterbea elkarteak kudeatuko du, eta migranteak eh, bere gain hartuko, baigohin eginaren haritik ere manda proietoa, Bernadette Muskez baigoriko asuanta entzunen dugu seionetan elkartasuna amiku zen elkartea sortu dute barda donapaleon. Solidarite migran etorkinekin amikuze kolektiboaren segidan muntatu da hori, ustailastapenetik amiku zen da Afrikar etorkin bat, horren inguruan elkartasuna antolatu dute, arrazoin politiko zutzidu unek bere erri aldea, jenden etxetan egoiten da eta ez duakote ono bizitegidik atxemana alizan, hortan dituzte nekeziak. Ahalik ez dutela aski angeluko endarra kolegioko zerbitzuetako langile, greba mogimendu bat abiatuko dute bihar eta luzatzen alitaike, CGT sindikatarekin greba mogimendu hori eginen dute. Zalantzan, gelditzen ziren erakasle postu eta zerabakiak hartu ditu goizean pauen departamentuko eskolen batzorde tekniko parekideak, erantzun baiko jadonazareko eskolaren zata joan den pribaderan galdea egina zuten Euskarazko erakasle postu erdi batu keiteko, eta hori onartua izan da, ikusi zaur sartze, eh, Haundia izan dela aurten, gehiago Euskaraz ikasteko eta gainera baldi ekintza honetan. Seigarren mintza lasai ekitaldiak iraunendu sei astez, Baiona angilu eta miagitzeko goita bost bat elkartek eta aktoreak parte hartzen dute, Euskarari dedikatu egunen antolatzeko. Iruta noita ekitaldi izanen dira denetarat. Vivian Iturzari eta Filipe Jauregi berri, miarritze eta Baionako Euskara Teknikalariak, baita ere Eusko Ikaskuntzako oiana Azamponi eta Manes Goinetxe Elkarteko Gilen Azaldun bide, Ostegunontako Gomitak goiz berri. Petzero... kasu telefonarekin behar bada gugira. Pezero euskal irratietan, ortsirale zeguerditan, larumate zurzeketer igande zeguerdik entzin. Iso! Iso! Iso! Ostegunean, iso emankizuna itzultzen da. Saizoi berri hori asteko, Euskal Herriko ez den talderik Euskaldunena gurekin izanen da. taldea! Itura Horen batez, etorri zizenaren egresumaren ezagutza egitera. Iso emankizuna, ostegunean, ahatzeko bederatzitan. Iso... Iso, baina nahi patuko dugu, ala ere, sarri justuki, aste azkenetan, aste azkenero. Matin Perez gurekin izango da, seiak eh, hain eta biharko saioaz, beraz, mintzatzeko. Uh, ostegun gauero, zuzenean, izanen baita, aste batean musika talde batekin, eta beste, astean, beste batzuekilan. Olako antolaketa bat, beraz, eta, beraz, biharko zariko gira, eh, seiak hain zin... Nungira itz bai. Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, Prentsa itzulia abiatzen dugu eta Kataluniako prozesu subiranista gainagusi berrian eta be, biskabat eh, Kataluniari interesatzen diren entzat egun garrantzitsua baita ere parlamentuaren akordioak bertan behera usteko eta bultzatzaileen kontra egiteko galdegindu Espainiako gobernuak. Kataluniako parlamentuak eguneko gai ordenan sartu du, erreferendumereko legea, bide azkarrena erabiliz egitea onartu dute, Espainiako gobernuak eskatu dio konstituzionalari bertan behera usteko eta tramitera onartu dutenen kontrako ekinbideak eskatu ditu. Tentsio handiko saioa izan da gaurkoa, uh, izan dira gora behera hainitz, uh, antzerki edera ere gaiten aldugu, eta beraz berrian hor eh, biletik segitu dute artikulua uh, gai nagusi zuzenean justuki bigarren gai gisa erreferendumaren legearen zako elegiteak prestatzen ari dira taldeak. Eh, Kataluniako parlamentuko saioak beraz segitzeko hortan galdeketa eta balizko estatu independente bat eragikitzeko beharrezko lege sorta ez tabaidatu eta onartzeko pres dira Kataluniako parlamentuan ez tabaidaren berri zuzenean ari da eman maiten berria, probiletik segitzen baitu erran bezala. Seksu eraso bat bestalde berrian gainagusietan bortxaketa bat salatu du emakume batek lekeition antzara eguna ospatu zuten atzo bizkaiko kostaldeko erriortan eta salaketa gaur jarri du emazteak. Zortzi mila berriun euro aldiz gazna erdiagatik. Aiako Jose Luis Odrio Solaren gazna izan da lehenengo ordiziako euskal raietako ardi latxa esnez egindako gazna gazna lehiaketan. Carrefourek erosidu gazna irabazlea enkanteetan. irabazlea enkanteetan. Ezkuntza aldiz nagusi argian, itxialdiak, greba egunak, borrokasteak eta elkarretaratzeak ezkuntzan. Ezkuntza argloan bero bukatu den ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoan eta indartsu ekingo diete berriz murrizketen aurkako mobilizazioei. Egutegia, beraz ondoko mobilizazioena hemen argitaratzen du argiak. Hizkuntza eskubideak aldiz, leire erkoreka psikiatrarekin. Ikerketek diot diote sintoma psikotikoak larriagoa dirazten direla ama hizkuntzan. Zer gertatzen da paziente eskizofrenikoak nola dagoen azaltzen dioenean psikiatrari. Gauza bera, kontatzen ahaldu lehen hizkuntzan ala bigerranean uh, ehm, hori da beraz ikerketa eta gogo eta proposatzen dutena hemen Argian. eta kutsadura ere jakin ezazuen eh, txurrutako urgeiena plastikoz kutsatua da ikerketa batek erakutsi, erakutsi duenez. Hainbat herrialdetan egindako ikerketa batek plastiko partikulak atseman ditu txurrutako uretan. Bataz beste mikroplastikoak aurkitu dituzte aztertutako laginen euneko larogeita irutan. Partikula horiek gure osasunean duten ondorioez ikertu beharra azpimarratu dute. Ondoko pausua izango beraz. Eta zahar batek ateak itxiko ditu ustaritzen, hau da kaseta.euseko titulu nagusia, ustaritzeko lekaduze, zahar etxeak kudeatzen duen orpea erakundeak berria jakinarazi zien ekainean, langile eta bizitzailei, abenduan egoitzak bere ateak etxiko ditu, hain zuzen, langileak baita bertan diren adindunak ere, Eh, be, eraberean etorkizunarekin kezkatuak dira. Kazetan beraz aipagai. Gobernuaren erreformen eragina zalantza nagusi ikasturte hasieran hau da beste titulu nagusia kazetan aldaketa eta zalantza artean abiatu da ikasturtea Ipar Euskal Herrian, Emmanuel Macron, Estatu Frantziseko presidentearen erreformen eraginez kontratu lagunduak murriztu dituzte. Eta media bazken eh, berdin, uh, ustaritzeko zaharitzaren hestean nagusi eta bestalde uh, eh, migranteen zat, bai honan idekiko duten agera gunea, bereziki aipagai ogeita bost migrante, beraz hartuko dira gune hortan, irailaren ama bostetik eta hori hiru hilabetez laster gure gomitarekin aipatuko duguna ere besteak beste, eta hori amaia fontanekin, bost minuta barne. Eta zudeztekin bukatzeko bideo bat eh, ganagusi Irma Urakana aipagai uh, tenore untan an eh, itzulika ari den Urakana biziki bortitza frantxez ugarteetan eta momentuz material uh, arazoak dira bereziki agertzen direnak eta bideoan erakutsiak direnak. Hauek ziren, gure prentsa aipamenak mementukotz. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Aske rock zuren dugu orain eta eta ondotik be joanen gure elkarrizketa tuaren gana. Maia fontan izango da etorkinekin elkartasuna azken urteetan eh, garatu den... Eh, dinamika bat Ipar Euskal ere eta berekin aipatuko dugu zomait minuturen buruan Eskean kristo mementuz. Ala deitzen da kantu hau aske rock eta eskean kristo taldeak ebanik, ez dut ez dut zehaztu bainan, bideoklip behia beraz baduzue ikusgai esarean intesatuak, baldin bazizte. Seiak laurden guti dira susen itzetaputzen, segitzen dugu gure gomitarekin. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Etorkinekin elkartasuna azken urteetan erri desberdinetan eh, hemen gaindi bilkurak egiten dira publikoak Europan agertu den jendeen mugitze berri hori ere erantzuteko nahiarekin baigorin iruilabetez hartu zituzten bezala migrante batzu baionan ere irailaren ama bostean idekiko dute uh, aterbetzeko gune bat hogeita bost pertsona orotarat etorriko dira gurekin dugu etorkinen elkartasunek Eh, kolektiboko kide den Amaia Fontan, atxalde hona? Atxalde hon deneri. Ordan, lehenik, eh, zer diosu zuk eh, bai honan idekiko duten gune hortaz? Bai, beraz, etorkinekin solidarite migron uh, kolektiboaren izenean, denik eh, ongi etorri nahi gegu adiarasi uh, uh, migrante hoiei, eh, goita bost migrante hoiei, eh, laster gurekin eskualerian aizparalean iz, izan baitira, eta da guk uh, ikusten dugu alde batetik baikor, hainbeste jende berroita mar eh, pasa implikatuko baitira benebolki eh, horien uh, uh, laguntzeko, eta hori gure zat berri ona da, uh, eta bestale ere, uh, bat, uh, nahi dugu alere adiarazi, uh, erne egonen garela, gure alere beste alde bat ikusten dugula hoiek egonen direla inbatila bete, normalki beraz eh, urte buka erarte, um, gure keska handiena da, eh, ze bilakatuko diren uh, ondotik, uh, badakigu gaur egun ez dela migrantean zat erresa, Alde batetik Europak bere mugak babesten ditu, Frontex agentziak, eh, bilakatu da, Europaren eh, zaindari, Europa bilakatu da arrexiez beterikako uh, eh, erremua, beraz, uh, eh, keskatuak gira, ere, frantxez gobernu berriak uh, eramanten duen politika berriarekin, uh, bon, lehen goak ere salatzen genituen, me duritzen zaigu garo egon, dugu gortuko dela hori no, uh, estadoko politika. Uh, beraz, uh, bai, uh, eh, alede, uh, bon, bat dugu, uh, asola hori, uh, gira, gero dako, eta justu uh, hemen... Uh, izanen direnen e, geroa, e, ez da bate segurtatua, eta gu, alere, nahi dugu, erne egon, jakiteko zibilakatuko diren, eh, badugu baigoriko esperientzia, eh, beziki, uh, eh, bostez beziki baikora izan dena, jenden arteko harremanen aldetik, eh, eta gure eskoalegia, eta gure eskoalegiko erritxipi bat gaidela dela uh, migranteak integratzeko erakutsi digute biziki ongi baigoriko bizaleek, Baina, uh, bai, uh, oartu dira, oartu dira, bezala kondotik, uh, uh, aterbetoak ater izan ziren uh, migrante hoien uh, geroa, uh, etzela, sigurtatua. Badakigu, eta jakinez beraz gaur politika gogortzen dela, uh, ezakigu bat ere, nortzu izanen diren uh, Uh, onartuak, eh, uh, babes, uh, refusatu bezala, no, ukanen duten babesa, eta nortzuk ez. Ba, eta badakigu parte, batek ez duela sekolan ukanen zer. Eta ala, mm. beraz, eh, bai baikorak eta bai eh, kezka handiarekin. Mm. Bai, zenta hor, azkenean iru hilabeteko tarte hori, uh, deitzen diote hor pausa momentu bat, eh, hor uh, eh, kali inguruetatik hurbiltzen dira, hogeita bost gizon horiek, uh, baina hor, uh, erabaki behar dute, ea beraz berri zitzultzen diren hoien egira, zenta hori da proposatua zaiena ere bai. frantses gobernuaren gandik, edo egin galde bat hemen uh, frantses lujaldean behintzat onartua izaiteko gizan, eh, beti eh, aipatzeko ala ere, e, bai dugu, bai hona aipatzen dugu, baina oso tipiak dira ikusirik egunerokoan, egunerokoan zenbat pertsona pasatzen diren muga hoietarik, ez? Bai, uh, lehenik erran berta, justu uh, garregungo egoera ez dela eta e, e, Europak ez duela behar den bezala erantzuten, eh, errandutan bezala, eh, Arrexiak uh, eh, zubiak baino eragitzen ditu, frantzese estadoak ere, beraz, Uh, muga, ba, ba, arzen badugu iparaldetik, beraz, uh, eh, frantxez eh, estadoko uh, iparaldetik badugu kaleren uh, adibidea, uh, ezin e pasa inglaterara, beraz hor kokatuak dira milaka eta milaka biende, jakinez uh, desegin duten uh, jungle famatu hori uh, ondotik pentsatu genuen bezala, beraz, jendea berri zituzen ari dela, eta kalen eh, justu eh, poliziak eta frantzese estadoak eramaiten duten errepresua izugarria dela, eta hori aipatu behar da, egoera egunerokoa hori da, gero badugu eh, italiako mugan, ere italia eta frantzese estadoen arteko muga, eta eta hau uh, ere garria da, eta italiak uh, etxi du muga eta beraz, Euh, biziki zaila zaie uh, pasatzean uh, migrantei eta uh, alere lortzen dute uh, pasatzen batzu eta uh, larroaia uh, ibarran euh, mhm. diren errietako jendeak ezibitzen ditu eta hortarako ere uh, kondenatuak dira, hori jandar da, beraz hori dugu, eta gero gaur egun uh, gelitzen diren mugak eta ba, oso gutxi dira, eh, eta hori um, badugu uh, zeuta marroketik gara zebilbidea, eta zeuta tamelilearen uh, eh, egoera, mhm. eta uh, justu frantxez estadotik gaur egon uh, ari dira pasatzen miliaka eta miliaka Afrikak afrikar bereziki, uh, justu uh, eh, entzatzeko eh, estadorat eta uh, inglaterra mm. Beraz, uh, mugak uh, esten dira, hiendeak hori jakin behar du ere, eh, eta frantzese estadoa ez du bate betetzen lehen, lehen uh, aipatu zuen uh, migranteen eh, kota. Hori aspalitik uh, aipatu zuena ez du bate betetzen. Kontrarioa, uh, gero eta uh, da uh, nahi duten, uh, edo martxan nahi duten kota. Mm. Beraz hori ran behar da. Uh, eta uh, gu beldur gainerat uh, Gobernuak eh, egitea eh, egitea eh, diferentzia migrante onak eta migrante txaren artean. Mm nahi baita migrante ekonomikoak deitzen dienak eta migrante politikoak, elfusatuak, mhm. eta guk jogu zela ala, eh, gehienetan jendeak eh, ies egiten dio gerlari, gerlarekin batera anitzetan, bada goxea, bada uh, uh, baina bidezkasa denan hasten da, eta guk ez dugu sekulan e, egiten eta eginen direferentzia hori mm. lotxagarria atxamaiten. Berdin bukatzeko, Maia Fontan, problematika haundi hortan, eh, be, ikusten dira hemen eh, kolektibo batzu, be, ipatu dugu atzoko amikuseko eh, kolektibo berri hori, uh, badira pixka batola guneka talde batzu formatzen direnak, erritarek uh, ze mm, erol dute hortan eta problematika haundi hortan? Bai, beraz gure kolektiboan emeki emeki sartzen ari dira tokiko talde batzu, Eh, Eraz, eh, ba, badugu ba mementuko, uh, baditugu bidasunen, baditugu ede uh, dona paulen, ustaritzen, itxasun eta laster agian uh, maulen, eta maulen, eta azparnen. Beraz, um, jende horiek uh, eh, implikatzen dira lehenik eh, sensibilizazio lana egiteko gurekin, beraz, batera, gure kolektiboko lehen helburu bat baita, eta ordoan bai, gaur ahatsak antolatzen, narkatuak egiten ditugu ere, eta ba, gero bada, bigarren motivazioa, jenden horien gandik, da, prez direla e, migranteen aterbetzeko eta laguntzeko. Zta aipatzen dira, ba, hortan izanen direnak, baina ez da antzi behar, gero badirela, gero eta gehiago, kadan edo centro d'akoi de demandeur d'azit, beraz egiten delarik euh, uh, babes uh, galde bat normalki estadoak zordizut toki bat kada hoietan, eh, hemen bada bat eh, aterbea lekuan, hor, angelun, baina ez tokirik, beraz, eh, batzu dira, batzu tagero tagio, dira uh, lekurik gabe, beraz, uh, babes eskaira bat, ez dute tokirik bizitzeko, eta beraz, hoiek dira, badira ere, biztan da, ez ditugu anzten uh, eh, refusatuak uh, eh, izan direnak, gana eh, eta beren eskaera uh, refusatua mm. izan uh, zitzaion, hiende hau eta guk jogu uh, humanitatearen izenean ez direla karikan usten al. Mhm. Amaia Fontan, itzoiekin beraz bukatuko dugu, mileskak gurekin egonik atxalde untana. Mil esker zuai eta itzordoa dugu, uh, berriz aipatuko dugu, riaren ogoita zazpita, ogoi zorz, eta ogoita sortzian, Eh, eginen ditugun eh, hainbat uh, eh, ekizentzat uh, uh, bai hende bilze, bai uh, da ere konferentzia bat, zara publiko bat, kale eta lahuaiako hendeki, yes. baita ere animazio uh, musikalak eta bar. Ados, ebe ipatuko duguna, biztanda hemen, uh, berantago, mileskeh, jamaia fonda. Mileskeh, zuei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta astezkenero gurekin izango dugu Matin Perez ostegunetan zuzenean ariko baita gauetan, hola, emankizun eta tarte berri bat izanen da Euskal Irratietan. Atxalde hon, arantxa. Presira biharko? Bai, pres, kasik. Ah, lehen handikotz zuzenean emankizun bat, ez da gaizki ere? Ez da bate gaizki oren batez gainera. Mm -hmm. Batzia kamarak, jona gira bihar eh, zezenaren taldearekin lehen eh, saio horrentzat. Horren batez ingo dugu eh, haien uh, ezagutza edo gehiago ezagutuko ditugu, mm. lehere ezagunak baitira asko lehian. Eta uh, horrez gain, okain dugu ere bi kronikalari, astero aldatuko latuko direnak. Eta lehena entzaitzango da David Andarz, Eta Idoia Rodriguez, ordoan, uh, eh, berzere zindut, hori no, ingo duten, eh, ez uh, baitut diakin nahi, egia ezan, nahi dut txokosatxiki. Eh, baina bi kronika izango dira, bos minuta, bakots, inguru eta ere uh, um, antzikabe jendeak partartzen onko duela ere uh, sortu dugu iso, iso horri bat Facebooken eta hor ustanko uh, ituzte galderak edo, uh, edo gauzek rateko edo deitzenko dute uh, simpliki batziak eta marrak artean iso emankizunera. Gure irratiako estudioetatik eginen da hori emankizuna uh, ostegunero zuzenean mm -hmm. behatzietan, gana du norbaitek urbildu nahi badu jiten aldera? Nahi badu baiz haitzik ez. Bai? Bon, ados, jakiteko. Eta hor, beraz, horren batez, e, ba, taldearekin mintzatzeko, zuzenezkoak izango dira, musikanariko dira edo? Horren ez, zaila, bizki zaila da, holako talde bat, gainera, sei dira, sei musikari, eta ustut lau hori dira do kasik denak, hori dela kantuan gainera, bizki zaila teknikoki hori zuzenan emaitea, antzungo ditugu kantuak, kalere, normal, iso, duan urtean, ison bezala, Um, Baina hor, kanen dugu demora gehiago, horren bat, uh, eh, jen ezagutza egiteko eta eta eren, eh, beren estiloa, beren eh, ipuna, historia, historia bitxe bat baitute, hori aipatzeko ere. Mm, bon, ados, eberdan bi behatzietan gauean, e, mm -hmm. deitzea posible izango da, zuzenean izango baitzizte. Azken diskoko kantu bat entzuten dugu, zezenaren taldea? Bain, zaitik ez, zain, zain, zain, baitut lukinka. Ah, bai. Nika, nik ere. Guazen, mi esker, Bihar eh, iso eman kizunean, eh, gaueko behatzietan, eh, zuzenean izango den emankizuna beraz, erran bezala, nik horrekin agurtzen zaituztet bihar, ere musika azariko gira fred berroa etorri zaren baita, osteguneko itzordua berri zabiatzen dugu, falta taldearekin hasiko dugu, sasoin eta denboraldi berri hau, maia muruaga ere horri izango da, bai, oitura honak, atxikitzen ditugu, txeiak, uskal irratietan.